tikrovę. 11 val. ir 5 minutės Lietuvoje, kaip ir įprasta penktadieniais Pulso Etrija, laida apie mus lietuvius, mes ją tai pristatome, žiauri tikrovė ir Aivaras Lileika, nepriklausomas istorijos trėjas ekspertas, pasakoja tikrai, na, daugelį turbūt naujieną ir įdomius dalykus būtent mūsų laidoje. Labą dieną, Aivarai. E, labą dieną, klausytojai, labas Erikai, labas, labas, labas visi. Iš tikrųjų, paskutinė laida apie tikėjimą, apie lietuvius ir Marijos žemę sulaukė ypatingai daug klausytojų, netgi ir Facebook'e įvairių vertinimų. Kas šiandien, kuo šiandien suintriguosimus? Nu, visų pirma, pratesiant tą praėjusios laidos temą, galim pasakyti, kadangi jau daug kartų klausėsi, kad turbūt išmoko skaityti šventąjį raštą visi klausytojai iš saulės, iš mėnesio, iš žvaigždžių, iš vandens, oro, ugnies, iš žemės, iš skruždžių, iš grybų visokiausių, pagaliau iš tų pačių žmonių. Kiekvienas mes esam tam šventajam rašte kaip raidė. Ir e, kiekviena raidė taip pat yra mūsų šypsena, mūsų laimės, mūsų džiaugsmai, mūsų nelaimės. Ir tai yra visa tai sudėjus tabuklas akimirkoje, kurioje dabar esam ir kūrėme gyvenimą kartu. Tai aš taip tikiuosi, kad pasekančios laidos visi išmoko skaityti šventą įraštą. Ir e, galbūt dažniau skaitysim pagaliau tą šventą įraštą oro gurkšnėje, šypsenoje, dabar klausytojai klausos, labas rytą žodėje. Ir e, be abejo, galbūt kai kurios e, sukrečia kai kurie žodžiai, bet, e, kaip pasakius, kaip kruša sukrečia. Tai kai kam tie žodžiai gali ir nepatikti žodis kruša, bet tai yra tai, kas, e, sakant, pavirsta vandens yra trys būviai, e, yra garų pavydalas, yra vandens skystas ir e, yra kietas ledas pavydulas. Tai tie trys yra nuolatinis kintamasis priklausomai nuo reiškinių gamtoje, nuo reiškinių galbūt galvoj taip pat, kur smegenys susideda didžiąją dalim iš vandens. Tai jeigu kam žodis kruša nepatinka, e, beros Facebook'e mačiau kažkam, ja, tai žodis kruša nepatinka. Tai yra senas mūsų žodis. Lietuviškas. Taip, senas mūsų žodis, kuris surišta su vienu iš vandens būvių ir kai vanduo sušala ir nukrenta iš dangaus. Tai bet kuriuo atveju tai yra iš dangaus krentantis vanduo ir būkime dėkingi už tą vandenį, kuris krenta iš dangaus. Tai švenčiausia, ką gali duoti gamta, vanduo. O nešvenčiausia, ką žmogus gali duoti, išnapsas ir kiti dalykai, kur e, irgi pavirsta turbūt į vandenį, bet suledėjusi vandenį, ko pasiekoja žmonės ir po to kruša vienas kitam tas smegenis, taip sakant. Kai kam tas žodis nepatinka, nu, bet ką padarysi, teks priprasti prie lietuvių kalbos e, ir reiškinių, kurie yra švento rašto sudedamosios dalis ir mokėkime, mokykime skaityti. Ir šiandien e, turbūt yra prieš paskutinę laidą šiais metais, sekanti laida bus e, e, paskutinę šiais metais ir e, nežinau, kiek šiandien tilpsiu, bet pabandysiu nuo Vitenio, galbūt iki Butigeidžio, iki Traidenio, galbūt iki Mindaugo laikų, tai pasieksime šiandien. Nu, nepasieksim, teks e, kitam kartui atidėti ir klausytojai Jeigu manys, kad reikalingos tos laidos, galės kreiptis ir pabendrauti su Eriku, su... Jo, aš jau patų laidų iš tikrųjų istorijas irgi patapsiu. <laughs> bent jau kaip sakant, sudominai tais dalykais. Beje, dar noriu priminti, kol nepradėjom, iš tikrųjų, kas nori pasiklausyti laidų, galite apsilankyti pulsas.lt ir nuo pat pat pat pirmų laidų rasti mūsų visus įrašus. Tikrai prašom prasisiųsti ir klausytis. Taip, galų gale su draugais. 1994 berots ja. metų ir pagaliau pasiekėm laikotarpį, šiandien Vitenio laikotarpį pulsas.lt tinklapį yra visos uh, sutalpintos uh, laidos, taip kad klausykitės ir dalinkitės. Ir mokykite skaityti šventą įraštą iš šypsenų, <laughs> iš nešypsenų, iš pykščio, iš džiaugsmo ir viso ko. O šiandien mes e, prieiname prie laikotarpio, kuriame gyveno Vitenis, e, spėjama Gedimino brolis arba E, ne brolis. <laughs> Du, du, du variantai istorija yra. Viename jis yra įvardinamas kaip brolis, o kitame įvardinamas kaip karalius, e, kuris e, nepaliko iš viso jokių tiesioginių ir palikonių ir mirė Jo, Gediminas perėmė tą kitą Gediminaičių karališkąją liniją ir tai pasibaigė Butigeičios, Kalmanto e, gimin, tiltas valdovų. E, Tai Vitenis gimė grubiai tuo laikotarpiu, apie kurį šiandien galbūt taip tikiuos pabaigti tuo laikotarpiu. Tai yra 1260-1259 metai, kai įvyko Durbės mūšis ir tai įvyko tais metais, kai Mindaugas grįžo prie tėvų tikėjimo ir atsisakė sektantiškos katalikiškos karūnos, kurią tiesiog atsisakė. Tai vad būtent Durbės mūšio metu E, ne metu, bet e, to, tame laikotarpė apie 1260-osius Vitenis ir gimė ir mirė jisai apie 1315-1316 metus e, spėjama viename iš žygių, gynybinių žygių į e, Prūsiją, e, galbūt prie Christmemelio e, pilies. Ir e, tiesiog žuvo tikėtina mūšyje ir jo jau E, sakykime, politikos liniją, e, valstybingumo e, tą tiesę nekreivę vedę tęsė Gediminas. Tai apie Vitenį kalbėsim, Pukeviro, Butvido laikotarpį pradžiai, kuris buvo nuo 1293 iki 1315 iš 1316 metų, kuomet perėmė Gediminas. Ir aš tiesiog labai įdomų leidinį radau 1904 metų, tai yra Jonas Šliupas. E, tiesiog paskaitysiu, kai yra užraš, užrašytas pasakojimas padavimas, kuris tiesiogai siejamas su Viteniu tai iš 1904 metų. Tai, e, ir Šliupas primena tik tai, kad lietuviai padėvino savo didžiavirius. Čia dabar aš jau papildysiu, nes didžiaviriai, kaip ir didmoteris, įkvepia ir parodo žmogaus galimybių ribas. Todėl didvyrių tas, sakykime, kultas, e, didmoterių e, svarba visuomeniai yra nepaprastai didelė, nes būtent tie žmonės parodo, kokios yra žmogiškosios galimybės ribos. Ir e, kaip tada, sakykime, prie pavojų, prie tų, e, tos ribos padidėja pavojo akivaizdoje. Ir todėl pas mus mokindavo, e, jis pagal padavimuose, pasakose mes randam tos didvirius, didmoteris, e, nes tai padėdavo tiems vaikams išmokti e, tos pavyzdžius atrasti, kurie juos įkvepia tokiems pat žygdarbiams, pavojo akivaizdoje. Todėl tai buvo svarbu, šiai dienai mes nebesimokinam <laughs> apie tai, tai E, bėda didžiulė be abejo ir be abejo pasiekmė matosi. Mes didvirių, didmoterių nebeturim. Mes turim didelį kiekį olelę mergaičių ir dar didesnį kiekį e, vyrų, kurie laksto paskui tų olelę mergaičių sijonus, pradedant Seimo nariais ir baigiant e, e, kitokiais tarnautais, tai pavadinkim šiai dienai valdininkai. Taigi, tuo metu tarptų didvirių randame E, pasaką vieną padavimą, kuris yra apie Vitulį ir Algį. Tai galim sakyti, kad Algimant, Algirdas yra vienas iš tų irgi įkvepiančių pavyzdžių liet, lietuvių tautai. Ir Vitulis, kurį galim tapatinti su Viteniu. Tai aš dabar tą pasaką paskaitysiu, kuri užrašyta 1904 metais. Ir ta kalba 1904 metų. Šiek tiek truputį pat, pataisiau kai kurios, bet kad suprasit. Vitulis, karžygys, žinys padėvintas, kur žinojas praeitį, dabartį ir ateitį. Karaliai klausėsi jo patarmės, jis plaukė per mares nuo vieno iki kitam galui svieto ant savo laivo greičiaus negu kas kitas galėjo per Nemuną perplaukti. Šnekėjusi su menuliu, atsiminkite, sunaus menulio. Daug žvaigždžių žinojo vardais, žirga turėjo juodį, ant kurio jodinėja greičiau už visus vėjus. Kartais jis slapstydavosi savo žirgo galvoje, per vieną ausį jis ten įlyzdavo, per kitą išlyzdavo. Kad jis lankėsi pažinoma karalio, Vitulio žirgas apjodinėjo karaliaus kumelę. Tai panarinėšia čia lietuviškai dabar būtų. Ašva, Taip pat stebuklinga, kaip ir juodys pats, bedevai pabijoja, įdant veislė tokių arklių nepasiplatintų, uždengė jos dviem kalnais, kurie suvirto vienas ant kito. Vitulis nusiminęs pabėgo iš karališkų rūmų ir sugrįžę su kariuomenė nugalėti, sugrįžo su kariuomenė nugalėti karalių, dievus, Po tomi pačiu kalnu užtiko siaubūną pūkį. Tai šiai dienai pūkis, tuo metu dar tūkstantis buvo slibinas, e, šiai dienai slibinas, o to kalba pūkis. Ir susirėmęs į pergalę, galiausiai susitaikė su to karalium, nes mat abudu mokėjo žiniauti. Iš pasakos mes randame tą patį pūkį, kuris greičiausiai yra pukevuras, tai yra jo tėvas, e, Vitenio, E, atrandame e, visus e, jo netgi va, tą persikelimą per Nemuną, keliavimą į Prūsiją išvaduoti, atrandame apie sąjungas kažkokias su karaliais ir įdomiausia tai, kad tas karalius greičiausiai buvo su totoriais arba su rusais surištas e, tuo meto. Ir be abejo randame, e, kad tai buvo karys karžygys. Ir tuo metu Lietuva buvo be abejo karinė valstybė pavirtusi, nes reikėjo gintis nuo sektantų katalikų. Nebijokim, aš kalbu tam istoriniam kontekste. Taigi, Vitenis gali būti tas pats ir legendinis sutenis pastatė Utenos pilį. Ta prasme, Utenos pilis buvo jau ir iki to laiko miestas, bet pilį galėjo pastatytas pats e, Utenis, tą įtvirtintą galingąją Utenos pilį, nes 13-14 amžiuje pagal archeologinius radinėjimus būtent buvo pastatytas galinga, pati galingiausia Utenos pilis, tame laikotarpį, kai gyveno Vitenis. Ir šalia jos įsikūrėsi buvo jau iš daug senokai anksčiau miestas. Ir e, pagal kronikas 1281 metais valdė kunigaikštis Daumantas, kuris irgi galim su pukevuru susijęsti ir su tą pasaką, kurią girdėjote apie jo pabėgimą, apie konfliktą, nes Daumantas buvo pabėgęs į Pskovą Mindaugo konflikto su Mindaugu pasiekoj ir kurio brolis Narimantas, keržitamas už pagrobtą žmoną su savo kariuomenė, kurį laiką buvo Utena apsupęs ir pralaimėjęs Daumantas buvo priverstas pabėgti Pskovą. Hermanas Varterburgietis rašė, kad Livonijos magistras Vilhelmas de Vimeršeimas 1373 metais siaubė Vitan ne Utan, bet Vitan žemės. 1375 Utan. Tas pats žodis U ir V yra vokiškai dažnai, dažniausiai taip pat rašomas. Taigi, senose kryžiuočių raštuose Utena vadinama Uten, Uten, Vitena ir Vitieno žemė. Taigi, e, labai tikėtina, kad e, Vitenio, to sakykime, be Kernavės, be karinės sostinės Lietuvos, e, būtent Vitenio, Pukevuro ir kitų Lietuvos valdovų pilis galėjo būti Utenoje, remintis vien tais istoriniais išlikusiais šaltiniais, kurie visiškai šiai dienai šalia panevežė ir mažiau be abejo reikšmingas miestas, nes Vitenis – pasiklausysim, ką jisai padarė, kad e, kiek jis visko, pri, e, taip sakant, gindamas Lietuvą, prikrėtė šunybių iškadų e, tiems puolančiai pusiai, tai keista, kad Utena iki šios dienos stoja, bet Utena tiesiogiai gali sėti savo pavadinimą, savo pilies pastatymą, ne miesto, bet pilies pastatymą ir su, sureikšmėjimo kaipo gyvenvietės būtent su Viteniu. Tai jeigu teniečiai girdi, tai yra gera proga jums e, e, susijęti savo istoriją su karaliumi Viteniu, nes visur yra įvardinamas karalius, jo? ne tik karalius Mindogas, bet karalius Vitenis taip pat. Ir e, karalius Vitenis, kaip aš minėjau, prie Chrismemelio 1315 greičiausiai E, žuvo, e, žuvo e, mūšyje ir jo sunus taip pat žuvo mūšyje, kuri turėjo tik tai vieną spėjamą, kurio vardas iš, išliko kaip sveg, svelegote. E, vokiečių lietuviai sulietuvina tai kaip žvelgutis. O originalė rašosi svelegote. E, tai irgi įdomus pavadinimas su žodžiu gotas. Tai E, ir to pasiekoj būtent Gediminas perėmė tą valdymą, nes e, Vitenio atšaka, Vitenio sūnus ir jisai pat žuvo visi mūšiuose. Ir dėl to tas padavimas, ta pasaka, kaip apie mūsų didvyrį tautos, kuris gynė mūsų valstybę, gynė tautą. Ir Utena be abejo turėtų tuo labai didžiotis ir pabandyti šiek tiek vietiniai kraštotininkai, istorikai dar atidžiau pažiūrėti tą Vitenio Utenos ryšį ir tikrai turėsit labai gražią progą, jeigu kas iš uteniškių girdi šitą laidą. E, dabar perinam prie pačio laikotarpio. E, aš praeitą kartą kalbėjau apie ordinus. E, katalikų bažnyčios, kurie tiesiogiai paklusdavo popiežiui ir tai buvo karinio e, or, or, organizacija, kuri kariniu būdu įjungdavo tas vadinamasias pagonių žmo, žemės į Dievo karalystę, kuriai vadovavo tiek popiežius, tiek imperatorius Šventosios Romos imperijos. Vienas dvasiniai karalystė, kitas žemiškai. Tai 1312 metais, čia dar prieš pat mirtę, e, jau galim laimėti labai did, laikyti laimėjimų didelio Vitenio politikos. Buvo atvyžios, atvykęs popiežiaus legatas, jau ne iš Vatikano, bet iš e, Avignono ir paskelbė Livonijos ordinų interdiktą. Tai toks kaip savotiškai vos neatskirimas nuo bažnyčios buvo už tą darbą, kurį jie darė. Tačiau, e, reiškiasi, buvo svarbu, kad Livonijos ordinas tuo metu buvo, taip sakykim, kaip tanko vikšrai pamušti. Tai tos vikšrus e, Vitenis, sakykime, labai sėkmingai e, nudaužė, nukalė. Ir taip buvo išvengta, sakykime, kovos galbūt netgi dviem frontais. E, su kryžiuočio ordinu iš Prūsijos pusės ir su Livonijos ordinu, e, kuris tuo metu jau buvo bendras ordinas, iš tikrųjų tik tai tiek, kad dvi politinės pusės viename ordine buvo. Jie buvo apjungti po durbės mūšio biurots. Taigi, e, jisai Vitenis jau kai buvo sąjungininkas Ry Rygos e, pirklių, Rygos viskupijos ir jisai kovojo su pačių to Livonijos ordinų su to švenčiausios mergelės Marijos ordino filialu, kuris vadinas kalavijuočių ordinas. Tai e, buvo e, jo didžiulis politinė laimėjimas, kad jisai jau pradėjo bendradarbiauti su krikščionimis, pačiais krikščionimis prieš kovą su sektantiškoju katalikiškoju ordinu, kuris aukojo savo devam žmonės, tai yra kalavijuočio ordinu, kuris tiesiogiai be abejo pakluso popiežiai. Kai viskupai pakluso daugiau tam Šventosios Romos imperijos imperatoriui, kuris tuo metu buvo Vokietijai. Taigi, e, Bet visa tai įvyko, žinokit, dar platesnėme kontekste ir jūs pamatysit, kaip iš tikrųjų viskas susiklosė, kodėl mums taip sėkmingai pavyko tos tanko vikšrus pamušti. Ir tankas sukosi vietai, tai yra Kuršių žemėsi, Livonio, e, Lyvių žemėse, tai dabartinės Rygos teritorija įsitvirtino ir Prūsijai. Tai vyko dėl to, kad 1309 metais E, kryžiuočių švenčiausios mergelės Marijos e, vienolino e, būstinė yra perkelta iš Venecijos į Marienburką, dabartinis Malborko miestas Lenkijai, tai yra Marijos miestas, iš ko ir kilo mūsų žemė, nes mūsų padovanojo šitam ordinui kažkokie tai neaiškus veikėjai. E, ir tūkstantis, o Ta sostinė iš Venecijos į Marienburgą buvo perkelta dėl labai paprastos priežasties. Čia labai platus kontekstas europinis. 1308 metais popiežiai, 1305-1308, 8 jau buvo galutinis taškas, kuriame popiežiai buvo perkelti iš Vatikano į Avignoną. Tai yra iš Italijos į Prancūziją. Tai yra patarlė, priešas turi būti arti. Taip Šventosios Romos imperijos karaliai, imperatoriai, matydami, kad per karinius tos vienolynus, per tos e, ordinus visus, per tos kryžiaus žygius, iš esmės visą galę, tiek politinę, tiek ideologinę dvasinę įgauna ne kas kita, kaip šventasis tėvelis sėdintis Vatikane. O pasaulietinė valdžia tampa visiškai nebereikšminga, net nebeturinti karinės galios, nes vienolynai, mergelės Marijos, e, Livonijos ordinas kalavijočių, sakykime, E, Templierių ordinas, e, kiti kryžiuočių, Maltos ordinas, jie visi priklausė popiežiui. Tai galingiausia karinė jėga, kuri vadovavo visom pasaulietiniam armijom, buvo asmeninė popiežiaus armija. Ir tai, matydami imperatoriai, pasistengė, kad priešas būtų arti, taip sakant, e, kraugerį laikyk už gerklės. Ir tai popiežių iš Vatikano perkelė į Vinjoną. Ir, šitą, ir ten Vinjono, ta tremtis vadinamoji, buvo nuo 1000 grubiai 305 metų iki 1378 metų, iki Algirdo laikų. Ir būtent tada, kai perkelė, mes perėmėm tą vaidmenį. E, kryžiuočių ordinas nebeteko reikšmės, bet mes, bet čia mes dar matom tą pereinamąjį laikotarpį, kuriame e, E, imperatorius Romos imperijos stengiasi apriboti karinę popiežiaus galę ir patį tą didžiausią Europos kraugerį popiežių laikyti šalia savęs, nes po, e, pasaulietinė valdžia nebeteko jokios prasmės. E, pamatė, kad slysta visa valdžia iš ranko ir teks e, su popiežium kitaip bendrauti, ką ir padarė. Taip, 1300, o dar iš karto kontekstas, 1307 metais templierių vienuoliai, tie mistiniai templierių vienuoliai, buvo paskelbti už įstatymo ribų. Kai prasidėjo perkelimas popiežiaus į Avignoną, į Prancūziją, visa e, karinė pati stipriausia, galingiausia tiek finansiškai, tiek politiškai, tiek ekonomiškai, tiek e, visai kitom prasmėm organizacija, templierių ordinas, buvo paskelbtas už įstatymo ribų. Tai yra popiežiaus asmeninė armija, pati galingiausia, sparnas buvo parodytas, kas bus, jeigu neklausys Šventosios Romos imperijos imperatoriaus. Ir taip Frankų valdovas Filipas Teisingasis e, privertė popiežių atsisakyti politinio dominavimo Europoje. Ir popiežius perkeltas į Vinjoną, o jo kariniai vienuolynai, kurie liko Europos centre, buvo nušluoti nuo žemės gyvųjų tarpo, nes popiežiaus vienuolių niekam nereikėjo gyvų, jie buvo labai geri mirę nes jeigu jie būtų nemirę, jie būtų padarę visą imperatoriaus šeimą, e, visų valdovų, didikų, e, e, paukoja savo devams inkvizicijos aparatą ir dar kitų dėka. Mes būtumėm turėję labai baisę valstybę, bet kai te suvokė, jie iš, išmušė tą karinę popiežiaus jėgą. Ir, o likę, kaip E, pamatę, kas įvyko su Templierio, likę buvo tiesiog ištremti į pakraščių Šventosios Romos imperijos kariauti, mirti už tevinę, taip sakant. Ir čia mes matom iš Venecijos iš karto su trenksmu išspiriamas kryžiuočių ordinas, e, visi ordinai, e, Maltos ordinas išspiriamas į Maltos salą, visi, ta prasme, kiek įmanoma toliau nuo Europos, nes sektantiškos popiežiškos armijos niekam nereikėjo. Išskyrus tam, kad jie siūstų, va, iš žudytų žmonės ir jų auksą, jų pinigus, jų siūstų kaip mokesčių pavydelę į biudžetą, kuris jau buvo tvarkomas pagaliau, pamažu, ne be popiežiaus, bet pasaulietinės valdžios. O, taigi, Templieriai atsidūrė Šveicarijoje ir čia Šveicarijos netgi vėliava yra su to surišta e, templieriškai ir šveicarai iki pačiol saugo popiežių, todėl kad tai tie patys templieriai. Ir todėl e, į Šveicariją savotiškai irgi reikia žiūrėti, e, nes tai yra tiesiogiai susijęta su templieriais e, valstybė. Tais metais 1307 taip pat Vitenis jau įjungė ir Polocką. Sakykime, Polocko, Vitapsko jau pakraštys tenai, iki pat beveik Vitapsko žemių, Polocko žemės į jau Lietuvos valstybė administracija, administracinė žem, į, į, į tą žemės, į pavietus. <clears throat> Ir tai buvo labai svarbus e, žingsnis į tą Rusę, e, Rusiją, Rusę arba Ruteniją to metu e, kur e, vėliau susiformavo tose žemėse būtent Baltarusija. Taigi Vitenis taip pat pakvietė ir pranciškonus, ir Naugarduke įkūrė berots vieną irgi iš pranciškonų, katalikiškų vieną pirmųjų vienuolynų Rusioj, e, Rusijai. Tai irgi labai svarbus e, dalykas. To pagrindu vėliau 1312-1316 būtent buvo ir Lietuvos metropolija sutvarkyta, kurią būtent Gediminas ir pabaigė. Tai yra Gediminas dalinai tos politinius e, žingsnius tęsia tęsia tai, ką pradėjo Vitenis. Ir kitas dar taip pat, aš jau kaip minėjau už praeitoje ar kada, kad Uzbekhamas, e, kuris Ordoje e, suskilusiai į keturias dalis įvedė islamą ir tokiu būdu budizmas ir šamanizmas buvo pašalinti ir pati orda pradėjo, tapo kaip e, Romos imperija šventoji katalikybės pagrindu, taip orda tapo islamo pagrindu ir plėtėja. Tai to, to pasiekoju, Rusija labai stipriai pradėjo norėti jungtis prie Lietuvos, kad jiems nereikėtų iš pravoslavų patapti e, isla, isla, e, islamo išpa, musulmonais, islamo išpažinėjais. Taigi, mes matom, kad e, šie lūžiai su gile tokia žinių, netgi galim pasakyti žiniai. Tai lietuviškai būtų šiai dienai profesorius, lingva franka kalba profesorius, lietuvių kalba išvertus yra žinys, profesorius. O universitetas žinyčia, tai yra vieta, kurioje mokinami ir mokina žiniai. Tai kalbėkim gimtają kalbą ir nepamirškim išversti, pavyzdžiui, Vilnių, Vilniaus universitetą, bet Vilniaus žinyčią. Ne, Klaipėdos, bet Klaipėdos žinyčia. Šiai dieną iš tikrųjų skamba taip labai keistai, bet gražiai lietuviškai. Tai yra, o profesorius yra nekas kita kaip savo srityje žinovas. žinovas. Tai yra, tai yra jeigu žinys. žinovai susirenka, tai susirenka į žinyčią. Ar e, tai, žodžiu, Klaipėdos žinyčia, Vilniaus žinyčia, kurioje tvarkosi žiniai savo srityje žinovai. <laughs> bet kokia atveju. <laughs> jo, tai... Jeigu nieko prieš Aivarai padarom, gal reklaminę pertraukėlę atsipūsim ir tada vėl grįšime pulso etrį čia, žiūri tikrovę. do do Bluetooth. sou Rodalto, sou Rodalto, sou Rodalto, sou Rodalto, sou Rodalto, sou Rodalto, sou Rodalto, sou Rodalto, sou so that žiauri tikrovė. Kągi toliau etrija žiauri tikrovė ir Aivarai toliau kalbame. Tai vat būtent šie lūžiai su gilė žinių pramana padėjo sukurti, galima sakyti, išlaikyti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Gediminui sukurti Lietuvos imperiją, o e- Algirdui su Kestučiu ją išplėsti ir toliau, kaip matėm iš kitų, girdėjot iš kitų paskaitų, Vytautas su Jogaila tai pabaigė tą darbą labai nesėkmingai. Tai yra... E, Šitam laikotarpį mes matom Vitenio valdymo laikotarpį, kaip Vitenis terorų į terorą, kaip dabar 20 amžiaus kalboje e, Amerikoje ypač mėgstama naudoti. Terorą atsakysim terorą. Tai yra į krikščionišką terorą e, Vitenis atsakė e, mūsų lietuviškų terorų. Ir e, Gediminas, jeigu apjungia atskiras jau tas armatijos tokias žemės į naują darinį Lietuvos imperiją. O būtent šitas Vitenio gynybinis teroras sudarė prielaidas e, išlikti seniausiai Europoje, indoeuropiečių, sakykime, sarmatiškai, tai vadinamai dar kitai baltiškai, e, arijiškai, paveldą visai Europai, būtent Vitenio šito e, tokių e, baisių iš tikrųjų karinių žygių metu į Prūsijos gilumą, į Lenkijos gilumą, į e, Livonijos, į Estijos netgi, tai su, sukūrė prielaidas E, išlaikyti seniausią indoeuropietišką pavaldą visai Europai. Tai sarmatiškas, dar kitaip vadinu. Taigi, Vitenis tuo pačiu pradeda dėrybų būdu labiau, e, jau nebe karinę jėgą, nebesiūsdamas karinius dalinius, į Lietuvą pradeda įjunginėti visą ruteniją. Tai irgi jo pradžia, jo žygių pradžia, dažniausiai per vedybas ir dėrybas pana, e, buvo E, tokiu pat būdu įjungta pradėta į Rusiją, ko pasiekojo Algirdas jau rašė į pravosla, patriarchų į Konstantinopolį, kad mes giname rusus, Lietuva gina Rusiją, o Rusija dreba nuo tų visų vakarų europiečių ir e, bijo, o mes už jos atliekam darbą, todėl prašom sukurti atskirą metropoliją, e, tą pravoslavišką, ką ir padarė. Taigi, mes matom, kad gynybinis karas, iš tikrųjų Vitenis, e, tie polimai viso buvo gynybinio karo daugiau išdava, bet ne tai, kad įsitvirtinom savo pilyse, e, tai vadinamai Nemuno pilių lanke arba e, ten vat, e, nuo Kelmės, nuo Šiaulių yra irgi milžiniškas e, pilių sankaupa, kur netyrinėta nuo Livonijos, irgi toks panašus pilių e, buvo ruožas pastatytas. E, ir vienas iš žymiausių Vitenio karvedžių, tai yra generolų šiai dienai turbūt būtų anglų kalboje, lietuviškai būtų karvedys, tai yra tas, kuris vesdavo karą visą Tai buvo Dovydas daug, arba Daugvidas Gardiškis. Gardiniškis arba Gardiškis, Dovidas Gardiškis. Tai buvo vienas iš žymiausių Vitenio karvedžių Būtent jisai surašė, būtent tas Dovidas surašė e, Gedimino laikais, su Gedimino jau ėjo, e, kaip patyręs karvedys į Brandeburgo žemės ir e, apie 1318-23, taip labai grubiai, e, buvo nužudytas mazoviečio vieno e, už tai, kad e, kariam susipykus dėl moters, kuri, e, kurio, kurio iš tų karių ta moteris bus, jis atėjo per pusę su kardu padalino tą moterį ir pasakė, kiekvienam užteks. Tai už tai jisai buvo e, pervertas vieno iš mazoviečio kario. Pagal vardą panašu, kad jis buvo krikščionis. E, Dovidas, tai yra jau krikščioniškas vardas. Ir, kaip sakiau, žiauresnių dalykų kaip krikščioniškam pasauliu mes netrasime. E, tai patys geriausi kariai iš tikrųjų yra krikščionis ir tai turėkit omeny. Visi. Taigi, e, tokia aklikariai kur nemato, ką daro. Tai e, išskyrus e, tą pažadėtą Dievo karalystę. Taigi didžioji Rutenijos dalis buvo sujungta su Lietuva taikiai, vedybų sutarčių e, būdu. Viskas buvo derinant karinius gynybinius veiksmus kartu su tuo metu mūsų sąjungininkais, kurie žinomi kaip aukso orda, totoriais. Mes kartu derinam. Kartu derinam karinius žygius, kartu derinam E, gynybinius dalykus į Europą, bet mes nekovojom su jais to laikotarpiu. Trumpai laiką kovojo Mindaugas, e, Mindaugas kovojo su jais dėl to, kad jis tapo krikščionimi. Kai jis nebetapo krikščionimi, mes vėl tapom sąjungininkais. Jo, tai va čia... E, irgi to laiko fenomenas, kurio niekas netyrinėja, tai yra mūsų bendradarbiavimas, sakykime, kovoje su Šventosios Romos imperijos e, kariuomenė, kartu bendradarbiavimas su Mongolijos kariuomenė. E, tas e, sudarimas e, sutarčių, avinio, e, sutarčių su Rygos miestą tiesiog parodė tik tai, kad popiežiaus valdžia Europai silpsta. Ir tai buvo pakankamai gerai išnaudota. E, Ir e, Vitenio laikais be abejo buvo ir nesėkmingų žygių, e, pavyzdžiui, vieno žygių metu 1294 metais e, žuvo 9000 rinktinių karių Lietuvos ir Vitenis vos vos su keliasdešimt karių iš apsupties prasiveržė, tame netgi ordino maršalas karvedys pagrindinis žuvo. Ir tai 1294 metai yra svarbus tuo, kad tai buvo sunaikinta, E, e, mūsų pagrindinę žinyčią, tai pasakykime, e, kuri buvo tuo metu berots, jeigu iš Ramo, Ramo, Ram, Ramnovės, Romanovės perkelta į E, Rambovę ir Rambyną. Tai vat būtent 1294 metais buvo sunaikinta ir žinyčia Rambinė iš Prūsijos perkelta ir tada kažkur tai į kažkurią tai kitą vietą persikelia, greičiausiai toj pačioj Getijoje, Žemaitijoje, vietą, kuri šiai dienai žinoma kaip Lopaičiai, e, netoli Varnių. E, dėl to ir viskupija buvo įkurta prie Varnių, kad buvo ta senoji žinyčia, tas centras. O kur vėliau jinai pasitraukė, vėl čia ieškojimas archeologinės istorinės medžiagas. E, Vitenis 1292 metais, tas vat, sunaikinimas mūsų žinyčios įvyko po to, kai 1292 metais Vitenis įsiveržė ir pasiekė tokį Lenkijos miestą Lenčicą ir ten sudegino visas bažnyčias, visus vienuolynus, e, berots visus gyventojus, taip pat pribaigė e, to miesto, nes jis berots popiežiui priklausė. Tai kaip popiežius su mūsų gyventojais elgėsi, taip Vitenis pasielgė su popiežiui priklausančiai žmonėms ir okupuotomis vietomis. Taigi, e, po to būtent buvo suraštas į Ramovę, Rambovę, atsiprašau, jau Rambo, Rambinę esančią šventyklą ir e, to pasiekojo, to 1292 metų, Vitenis tapo pagrindinių bažnytinių dramų Europoje veikėjų, visoje Europoje tapo kaip velnio įsikūnymas, kuris naikina švenčiausiai sakramentą ir kaip pamokymas, nes pagal padavimą būtent katalikų bažnyčios jį nutrenkė žaibas po to vitenį. Tai čia padavimas yra. E, tai bažnytinis kaip ir visą laiką. Jie ten moks, moka pasakas arabiškas pūsti ir sekti iki pačiai dienai. Jo, lietuviškų pasakų neskaito, bet arabiškas labai sėkmingai pučia. Tai e, to pasakoj Vitenis tapo dramų pagrindiniu Europoje veikėjų. Ir e, dar E, reforma iš tikrųjų buvo svarbi, kurią padarė Vitelis, tai kad jisai įjungė krikščionių karius į mūsų, sakykime, nekrikščionišką armiją. Nes pamatė, kad mūsų karių nebeužtenka ir jisai įjungė krikščionių kariuomenę į Lietuvos kariuomenę, kuri tuo metu nebuvo krikščioniška. Tai yra krikščionis, aš turiu omeny pravoslavus, dar kitaip vadinamus tačiatikis. Tai yra patrigubino, paketurgubino, sakykime, mūsų kariuomenę, būtent e, Rusijos, e, tuo metu Rusijos, dabartinė dabartinės Ukrainos Baltarusijos dėka. E, tai yra... Mm, buvo formuojami kariniai būrei, ne tik tai iš, lietu, iš tu, sakykime, pagonių vadinamųjų, bet buvo formuojami ir iš krikščionių ir sėkmingai, kaip ir min, krikščionis su krikščionimis kovojo, nes ten buvo schizma tarptų ir tie vieni tikėjo į Dievą kad kyla sunus ir šventoji dvasia iš tėvo, o kiti tikėjo, kad iš tėvo ir sunaus kyla ir dėl to, vadinasi, buvo gera priežastis tuo metu vienas kitam gerklę perpjauti. Nu, ką Vitenis ir išnaudojo. Tai, ta prasme, nepamirškit, krikščionių pasaulis yra labai įdomus ir e, būtų kvaila jo neišnaudoti iš vienos pusės. Taigi, e, e, buvo sukurta e, nuolatinė, jau buvo taip nuolatinė armija, bet buvo sukurta nuolatinė armija ir iš krikščionių tame laikotarpyje. E, Pilise tuo metu būdėdavo pastojai 80 iki 120 karių. Tai buvo tiesiog mūsų senoviškiai karybos papročiai, kur turėdavo, e, bet tai buvo dažniausiai pašauktiniai. O Vitenis jau visiškai performavo ir padarė, taip sakykime, profesionalę liktai armiją, kuri nieko kito neveikia, kaip tik tai gyveno iš to, ką atimdavo iš popiežiaus, o popiežius gyveno iš to, ką atimdavo iš jų. E, kentėdavo, kaip ir visą laiką, paprasti žmonės e, savo laikotarpį, pavyzdžiui, tarp 1295 ir 1315 buvo surenkta 10 galingų tokių žygių į Prūsiją e, ir į Lenkiją. Dar papildomai apie 5-6 E, tai kurių pasiekoj visgi lietuviai nebuvo sunaikinti, sutriuškinti, tai parodo, kad mūsų valstybė tuo metu galėjo atsilaikyti prieš visą tą galingą Šventosios Romos imperijos karo mašiną. E, dabar iki to laiko, iki 1295-94 metų, e, valdė e, spėjama Pukevuras Butvidas. Tai vat aš ir pradėjau nuo to pūkio, kad Pukevuras išsiverčia senąją kalbą kaip drakono karys, e, slibino. E, tai yra pūk, tas reikėtų patyrinėti labiau, aiškus, etimologiškai, bet pukeviras, butvidas yra tiesiogas surištas su to slibinu ir jeigu pasakose paimsim, tai tas makas, kuris valgo žmonės, e, tai yra karo ženklas, tai yra mirties ženklas. Ir tai tiesiog parodo, kad tai buvo jau to meto karių luomas, kuris nieko kito neveikdavo, kaip tik mirdavo gindamas tevinę. Bet jeigu nebūtų popiežiaus, e, su arabiškom pasakom nebūtų reikėję ir ginti tevinės, e, kurią mes ir prakišom, todėl ir Marijos žemę pavadino. Tie, kas laimėjo ir švenčiam jiems svarbę šventes, o tokį kaip karalių Vitenį, Pukevurą, Butvida, daugelis turbūt e, Pukevurą, bet iš viso pirmą kartą girdi. E, todėl, kad e, mes žinome, kas yra Šventas Jonas ir kiti arabai, bet mes nežinom, kas yra mūsų didvyriai. E, bet arabų didvyrius visus mes labai gerai išmanom. Tai dar kartą galimybėj pasinaudosis, kreipsiuosi bažnyčios tėvus, kad pagaliau pradėtų skaityti didvyrius apie e, šventuosius kiekvieno krašto. Lietuvoje mes turim pilną šventųjų, Latvijoje turim pilną šventųjų, Rusijoje turim pilną šventųjų, Prancūzijoje turim pilną šventųjų. Kodėl mes arabų gyvenimą studijuojam ir tyrinėjam? Laikas pabūti išsipūsti iš to svetimo sapno ir pagaliau e, atrasti tos įkvėpiančius pavyzdžius e, pas mus visose e, žemėse mes jų turim. Galutinai prūsus pavergia kryžiuočiai, tai yra Vatikanas, 1283 metais. Tai yra beveik pilnai buvo sunaikintas, sakykime, tas pasipriešinimas prūsų, buvo genofondas, galima sakyti, irgi pakirstas, kuris apie 15-16 amžių pilnai ir išnyko kaip reiškinys prūsų tauta, e, bet tik tai dėka teroro. Ir e, mes matome, kad E, būtent 1283 metais baigėsi tas vadinamasis prūsų laisvės kovų. E, negalim vadinti jų sukilimais, nes sukilti gali prieš teisėtą valdžią. Šiuo atveju popiežiaus valdžia nebuvo teisėta šitose žemėse ir todėl jos istorikai turėtų pavadinti kaip prūsų laisvės kovos. E, nes koks tai sukilimas, tada ir partizaninis karas Lietuvoje buvo sukilimas prieš teisėtą sovietų valdžią ir panašiai, nu tai atsiprašau. Tai vad parodo vėl, ką padarė su mūsų istorija vien pavadinimas. Sukilimas ir laisvės kova įvedat ir viskas savo vieton atsistoja. E, buvo didžioji dalis jau 1309, tarp 1283 metų atkelta persikėlėlių iš Olandijos, iš e, Vokietijos, iš e, dabartinės Austrijos, tenai buvo labai daug pe persikėlėlių, nes e, nebe, nebeliko gyventojų tiesiog Prūsijai ir net Livonijai, todėl netgi dabar pažiūrėkim, kiek yra Latvijai ir rusų santykis, ar ne, ten e, vos ne vienas Latvijas, vienas rusas. Tai to, šiuo atveju rusai ten atsirado dėl to, kad e, išnaikino vokiečius per, po antro pasaulinio karo. Tai galim įsivaizduoti panaši situacija ir buvo e, ir Prūsijoje, kur būtent vienas prie vieno vos negavosi, kad tie atsikėlėliai buvo e, papildyti žudytais arba e, paukotais katalikų bažnyčios vardu žmonių kiekis, kad tiesiog jisai būtų. E, E, būt, e, dabar e, Budgeidis, Pukevuras, Butvidas, įvairiausiai vardai yra, spėjama, kad jis pradėjo valdyti apie 1285 metus ir būtent petinėje tverės kunigaikštystės, kur tverės kunigaikštystę, ar ne, jisai po, po, pralai, po pralaimėjimo toto, totorių būtent Rusijai, totoriškai Rusijai. Tai E, e, dėl to, kad Daumantas tuo metu valdė Apskovą. Ir va čia tas laikotarpis, kurį reikėtų po naujų metų iš tikrųjų perkelti, nes ten vienas po kito kunigaikščiai keičiasi nuo pat Mindaugo, 1000, nuo pat Durbės mūšio 1260 metų iki 1200, iki Vitenio, galim sakyti, ateimo, iki 1294-95 metų. Yra tiesiog makalynę, nes niekas nesuvokia, kokią strategiją reikia šiai dienai taikyti, e, ką daryti su tais reiškiniais, kurie e, prasidėjo aukso ordoje, kurie prasidėjo e, švenčiausios Romos Šventosios Romos imperijos okupuotose žemėse. Buvo tiesiog ieškoma išeities ir buvo keičiamos strategijos, taktikos ir dėl to keitėsi tie karvedžiai, bet keisdavo jo žiniai. Ne, karvedžiai pas patys pasakydavo, kas jie yra, bet būtent žiniai parinkdavo. Ir Todėl va tie giminystės ryšiai visiems iki pačiai dienai nesuprantami, nes ne pagal giminystės, ne, ne katalikiškai mes e, modelių taikėme. Pas mus buvo šiek tiek kitoks ir tai buvo ta pati meritokratinė pagal galimybę. Koks protas, kokios galimybės pagal tai būdavo atrenkami ir valdovai. Tai šiuo atveju aš tą laikotarpį paliksiu kitiems metams e, labai skaudu ir tik tiek, kad e, priminsiu, kad e, E, dar perskaitysiu e, tokias kocebių e, eilutes prieš pabaigą. Tai yra užbaigtas stovi prieš mūsų akis piešinys senovės nepergalėtų lietuvių, kaip ir kas jie buvo. Pirma, negu krikščionis pasėjo jų tarpą naują tikėjimą su naujomis įdomis, rods jie nebuvo pasiekę aukštos kabutėse kultūros, kuris kleidžia kabutėse šviesą ir nugalabija papročius, bet kas jos gali pavadinti laukinės? Ar tikėjimas ir prietarai tik tokiomis formomis nebuvo jiems bendri su krikščionimis? Tam tikrose dorybėse šie, tam tikrose dorybėse anie ėmė viršų, o kad jie neįstengia suprasti, kad žmogus Romoje sėdintis, Vatikane, turėjo galybę jos kam nors dovanoti, buvo jų tamsumas? kad jie savus devus savo savastį gynė, tai jų nusikaltimas? Kad jie už savo rasbainiškiškus antpolius krūvinai keršijo, tai buvo jų pagėdimas? Bagoti žmonėmis ir kaimenėmis, laimingi, laisvėje, be krikšto, nubednėję, suvargę vergai po krikštyjimo. Svetimylista, svečių, e, draugiškumas svečiams išgeso, saunorumas, egoizmas, užsidegė. Gero linkėjimas užleido vietą nepasitikėjimui, draugiškumas veidmainystiai, senos darybės pradingo, naujos negalėjo įsišaknyti per e, krau, kraugeriškumą ateivių ir vergystę jiems. Toji katalikų sekta, kuri taip mėgiai su degančiu pliausgaliu, pliauska ir su kardu rankoje žengė per užmuštuosius, kada tai buvo pakrikštytojų lavonai, išvertė šventus ažalus, kurių kritimas sunaikino pasėlius aplinkui. Jie pasodino degantį kryžio ant kapų ir nedaugelį pabėgėlių paliko tik tai ašaras dėl apmazgojimo kraujų jų nekaltų protėvių nuo neapkestojo kryžiaus. Tokia yra mūsų istorija ir tai yra prieš paskutinę laidą. E, sekančią laidoje mes kalbėsime apie šventės, apie tą galbūt kažkiek tai deviškumą, kurį mūsiškai senieji žmonės suprato kitaip negu šios dienos žmonės. Ir e, kągi, aš visiems galiu tik tai padėkoti už tą laidų klausimąsi, už jūsų buvimą kartu ir lauksim sekančiai paskutiniai šiais metais laidoj, sekantį penktadienį. Ačiū. Dėkui, Aivarai ir tau, susigirdėsim, kaip Aivaras minėjo, kitą penktadienį nuo 11 val. pulsetrėje, beje, kartuojamos laidos vyksta sekmadieniais nuo 12 val. taip pat galite laidas parsisiųsti apsilankę mūsų puslapyje pulsas.lt. Šiandien tiek, iki per kalnus saulė ritasi, kaip amžinas ugnekuris. Ugnim viršūnės užkuria, žiedais plačiai pasiberia, sniegais dainuoja spindinčiais, ledais dainuoja skambančiais. Ir rodos, nėra spindulio, kuris kristų tylėdamas. Ir rodos, nėra atgarsių, kuris gimtų nemylimas ir aš, iš kalno modamas pasauliui šiam dainuojančiam, lenkiuos į žemę žydinčią, glaudžiuos prie jos garuojančios ir kažkas toli aidėja, ir kažkas vėjų skambina, širdis pati kūrenasi, daina pati dainuojasi. Pulsos FM.